znanje ne traži i znanje neće postići onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Znanje ne traži i neće postići znanje onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Onaj koji se stidi, stid ga je da pita. Stid ga je da postavi pitanje o onome o čemu ne zna. A uglavnom, najčešće s pitanjima se postiže znanje nije čovjek uvijek u prilici da dođe na svaki skup gdje se govori o Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Međutim, s vremena na vrijeme nailazi na nedoumice, nailazi na probleme, potrebna su mu rješenja, pa nazove, pita ili zapiše na papir kada se sretne sa učenim čovjekom, priupita ga za dotična pitanja i na takav način dobije odgovor, odnosno na takav način postiže novo znanje. Pa onaj koji se bude stidio u problemu, potreban mu odgovor, potrebno mu rješenje, međutim on se stidi. Očekuje da neko drugi pita za njega. Teško. Svako se brine o sebi i slično, pa zasigurno onaj koji se bude stidio neće postići znanje. Postoje dvije vrste stida. Postoje urođeni stid i postoji stid od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stid da nas Allah gleda, a mi griješimo, mi se nalazimo u grijehu. O toj vrsti stida ne govorimo, već govorimo o urođenom stidu. Taj urođeni stid ne smije biti prepreka u traženju znanja. Ne smijemo se stidjeti, već trebamo postaviti pitanje. I također, kaže Imam Mujahid, neće postići znanje onaj koji se oholi. Onaj koji se oholi. Oholik smatra da mu to znanje nije potrebno, smatra da on ima mnogo znanja, smatra naprotiv da je on na posebnom stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebnom jeli, ibadetu, nije mu potrebno da više traži znanje i oholi se, uzdiže se. I kada će takav da proširi svoje znanje? Kada će takav da nauči novo znanje? Nikada. Dakle, znanje ne traži onaj koji se stidi i onaj koji se oholi.